Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Добрага вечару аматарам цікавых гісторый пра мінск усе мы ходзім па адных і тых жа дарогах ездзім у адным і тым жа транспарце затарваемся ў адных і тых жа крамах але кожны з нас бачыць гэты горад па-свойму што панядзелка госці праграмы самі прапануюць той ці іншы маршрут па якім ім хацелася б прагуляцца сёння на экскурсію па сваёй беларускай сталіцы нас запрашаем гісторык архівіст літаратар ольга бабкова вітаю спадарня ольга добрый вечар вельмі рада вас бачыць у сталічнай студыі галоўнае здаровай а <laughs> не хварэць там што зараз э, шмат хто акурат э, хварэе А што для вас увогуле значыць мінск якое месца скажем сярод месца вашым жыцці сярод э, шматлікіх гарадоў і мястэчак дзе вы былі мінск займае велізарная <laughs> гэта мой улюбёны горад э, не магу сказаць што я была <laughs> па ўсім свеце ездзіла але але мінск люблю асаблівай любоўю э, ведаючы все ягоныя хібы недасканаласці ведаю чы што ён настолькі не адпавядае <laughs> ну такому уяўленню як вечны горад бок это далёка не рым але я яго люблю А што вось калі скажам э, недзе надоўга даводіцца з'язджаць я ж думаю былі такія выпадкі былі э, што і калі думаеце пра мінск вярнуся дадому што якія найперш карцінкі ўсплываюць калі думаецца пра мінск за межамі ўвогуле беларусі Ну шчыра прызнаюся, што нават калі я вяртаюся з вільні і трапляю на э, выходжу з цягніка і трапляю на вакзальную пляцоўку пляц, то у меня нават ёсць адчуванне э, як бы ну расчараванне, што я прыехала з гораду мары практычна так і і, і... але пасля я падымаю вочы я бачу дзве наша асветленыя пераважна вежы, А, а я на них люблю глядзець, напрыклад, седзячы ў кавярні, насупраць іх там есть такая кавярня здаецца новы пробачце пробачце падчас сённяшняй прагулянкі вы можете э, тут іншу там кавярню ці нейкае такое месца краму можете абазначыць э, я буду казаць пра тых которых уже няма можете там скаардынаваць там арыентаваць э, скажем вось калі таго то таго то месца на той то вуліцы але такі без назвы добра ну будет платіць за рекламу мы будем <laughs> ясно ну прынамсі з таго месца будет гэтыя вежы глядзяць і, і, і пляц глядзіць я памятаю які ён быў ранейшым і і, і, і гэта таксама ну гэта сваё А што вось на гэтым пляце як вы кажаце памятаць яго ранейшым што знікла з такого самага дарагога вам Ну я магу сказаць што раней яго можна было перайсці просто э, у самым шырокім месцы ад э, вакзала дзе цяпер э, галоўны як бы вакзал так то можна было перайсці на той другі бок дзе э, ну скажем что там каб не назваць назву ну якая-нибудь крама там ці штосьці краці можна было просто перайсці гледзячы налево і направо э, не было там ніякіх загароджаных бардюраў э, А я яшчэ памятаю фотаздымак сама я гэтага ўжо не заспела калі у э, гэтая плошча была абрукаваная няма таго што раз <laughs> Дарэчы наконт брукаваных дарог мы яшчэ вернемся таму што у нас якраз у маршруце ёсць тыя месцы дзе э, брукаванка была але э, пакуль што хацеўся яшчэ даведацца наконт таго якім вы пакаленні мінчанка вы ж нарадзіліся ў мінску так так у першым у перш у першым то бок атрымліваецца э, хто з вашых засіліўся ў мінскую а моя мама сканчала тут філалагічны факультэт універсітэта тут і засталася безумоўна так яна тут ужо жылі мы пачалі нарадзілася я ў менску але бацькі мае і мае бабулі дзядуля я вось калі так э, думаю что мы атрымаліся практычна з усіх кропак беларусі то бок карані ёсць у палесе у заходняй беларусі у цэнтральнай беларусі і ва ўсходняй беларусі то это так дзіўна мне самой дзіўна і тое самае і, і, і, і кроў таксама перамешаная і мне гэта падабаецца дарэчы э, часам можна пачуць што э, ну не, не только пачуць што пагарліва ставіцца мінчане да тых хто э, кажуць як кажуць панаехалі але э, некаторыя могуць просто на вуліцы у натопе адрозніць хто сапраўдны мінчук хто не вось вы можете так сказаць вось гэта прыехаў аднекуль ці прыехала гэта сапраўдны мінчук ці мінчучка ну не ведаю я напрыклад сваю сям'ю і саму сябе лічу абсалютна карэннымі а З, з гісторыі вялікай сямейнай з, э, з традыцыямі. Э, менавіта гэтага гораду нягледзячы на то што самае там першага пакалення дарэчы вельмі часта гэта здзіўляе людзей напрыклад алесь пушкін так, так сама, я, я вельмі, вельмі здзіўлены але ну не ведаю ну я магу яшчэ вам сказаць што у меня зусім няма сваякоў у вёсках то бок я ніколі не не жыла ў вёсцы ў дзяцінстве толькі ў мястэчках А што значыць быць мінчанінам у такім разе Это такое ну, пытанне серы что просто, значит быть беларусам а, не не а, э, напэўна горад задае ну задае свой лад а, э, я люблю горад як такі я люблю лес я люблю я люблю поле люблю лух я люблю шмат что ну, вы любите поле такая <laughs> але а, а мінску твое поле не это я до таго что я шмат чаго люблю але горад в горадзе пачуваюся як рыбу ў ваце а памятаеце самае яскравае ўражанне з дзяцінства пра мінск пра мінск так памятаю я сёння ж згадывала у меня есть одно я можа быць калі дойдзем менавіта ўжо да места дзе я нарадзілася ну сэнсе дзе маё дзяцінство пачалося і там был успамін а вось ведаеце пра менску мне ўспамін як я іду па сонечнай вуліцы маленькая разам з татам я па вельмі нейкай дзіўнай вуліцы дзе форткі на ўзроўні мяне маленькай і я іх зачыняю і тата мяне скажем адругаў ну просто это было так как так спакусліва ісці і зачыняць гэтай форткі карацей я перакананы што я шла па немізе той самай немі которая ўжо няма восьось такія форткі я пасля бачыла толькі ў музыры і што да маршруту які вы прапанавалі для сённяшняй прагулянкі да яго мы якраз звернемся праз некалькі хвілін пакуль зробім паузу нумар для смс 9705. брукаванка. Нагадваю, што сёння экскурсію па сваім мінску ладзіць гісторык архівіст ольга бабкова э, ольга на пачатак э, шпацару вы прапанавалі папярэдні прагуляцца па так званым нямецкім квартале зарыентуйце спачатку дзе гэты квартал і чаму я нямецкі ну гэта вельмі я лічу унікальнае месца у менску так а у ён знаходзіцца паміж умоўна кажучы мядзвежана і грушукай я его называю яшчэ часам гэтае месца <laughs> под бруша грушукі гэта сапраўды э, гістарычнае месца таму што недзе э, у сярэдзіне 19 стагоддзя тут пасяліліся немцы мігранты селезіі і так атрымалася что э, у іх тут было вельмі такое купнае месца где яны жылі і назвы вуліц якія цяпер э, вядомыя як Карла ліпніхта розы Лексембург дарэчы нямецкія традыцыі як вы разумееце прасочваюцца так а раней гэтыя вуліцы называліся э, матвеевская і э, нямецкая ці малалютуранская а вуліца на якой жыву я называла называлася лютаранская і гэта, гэта э, волаха гэта вуліца волаха дарэчы у дзяцінстве я сейчас думала что гэтая вуліца гонар волхов <laughs> клянуся восьось і яна называлась лютэранскай нават тады калі мы сюда пераехалі некалькі гадоў этого я памятаць як ну не, не могла але мы приехалі менавіта на улицу лютэранскую называлась она так таму что умела дачыненне да нямецкіх могілак лютэранскіх могілк которые ёсць вельмі адметным месцам нашага райончыка нашага райончыка сада як я называю что э, засталося ад э, скажем у Мне бы, напрыклад, вельмі хацелася э, знайсці якога-небудзь жыхара в нашым раёне, які меў бы в сваіх продках якога-небудзь Карла Вильгельма там ці Отта. Так, Можа, ёсць? Не, я, на жаль, гэтага не ведаю. Але я памятаю, яшчэ малой мы сябрамі са двара э, мы лазілі на гэтай лютэранскія могілкі і я памятаю гэтыя велізарныя дрэвы, я памятаю э, гэтыя старыя вельмі такія уражлівыя помнікі над магіллі і я памятаю што там было напісана вельмі часта фон там фон там такі-то восьось в 78 здаецца годзе гэтыя могілкі былі э, знішчаныя што цікава э, у газеце вечерні мінск была абвестка пра мажлівасць перазахавання так а э, але у тых немцаў якія загінулі ўж памерлі ў шпіталях падчас вайны то бок офіцераў салдат э, іх не перазахоўвалі і яны засталіся э, там ляжаць і вот цяпер у шестнацатым годзе калі калі гэтыя могілкі в чарговы раз спазналі ну вось такое брутальнае урыванне ў свае от нетры так калі выравнівалі дзеля чагосьці э, дарогу то маглі бы і зрабіць такую крывізну Але яшчэ наколькі я ведаю э, ну прынамсі э, так у шестнацатым годзе і ў прэсе з'явілася інфармацыя маўляў гэтыя э, косткі чалавечы проста звезлі на сме ледні на сметнік ці так ну, ну іх просто выкопывалі клалі на самасвалы самасвалы кудысьці уязджалі А як у такім разе ўжываюцца э, жыхары раёна то і тыя жыхары па чыіх костках ходзім ці хадзілі Не цяжка гэта патлумачыць і я думаю што в нашым горадзе і в нашым раёне ёсць вельмі шмат месцаў пра которые мала хто ведае но пра которые трэба казаць гэта вельмі трагічныя месцы і ўрэшце рэшт гэта ввогуле вялікая праблема памяці а Наколькі я ведаю, калі вяртаючыся да гэтых лютранскіх могілак, зараз паспрабую просто мне вельмі вельмі ёсць што пра них казаць тому что гэта маё улюбёнае месца явогуле люблю могілкі і э, гэта кальвары так это ўвогуле улюбёнае э, месца э, шпацыраў і дарэчы наш райончык вот гэтае самае падбрушша грушаўская у э, Ён вельмі пагорысты. Калі стаіш на адным пагорку, то нават можна пабачыць э, вежу кальварыйскага касцёла з другого боку. Калі паглядзець з такога ўзвышша э, паўночнага завоку, то можна пабачыць весь стары горад са всеми вот нашымі э, нешматлікімі, але храмамі, чырвоным касцёлам, там святадухаўскай царквой. Э, это вы зараз э, так, пачалі это... заўважаць ці, ці... Я, не я гэта э, не з дзяцінства ну са студэнцтва скажем так а с вакна в дзяцінстве майго пакоя э, быў касцёл бачны кальварыйскі цяпер уже не бачны бо дрэвы <laughs> сталі вялікімі восьось так вось лютэранскія могілкі маюць неверагодную гісторыю вы ведаеце э, на іх напрыклад у мінулых гадах я даведалася что на іх у як мінімум тры пахавання якое які ну варта пра які казаць і ведаць там пахаваны бацька выдатнага гісторыка вельмі мной паважанага міколая улашчыка Пра гэта распавяла яго внучатая пляменніца і настаўніца беларускага класа маёй дачкі пахаваны ці быў пахаваны не быў пахаваны быў пахаваны так а яшчэ свя... святар фёдор крыванос мой сябра ён распавёў на неверагодную гісторыю он распавёл пра трагедыю якая адбылася в 33 годзе выпадковы чыгуначнік а трэба сказаць што в нашем раёне жыло вельмі шмат чыгуначнікаў бо тут же две чыгункі любава-раменская московская э, московско-берасцейская так? Так, так, так вось яны же наш район таксама свой дадалі каларыт як бы раёну і чыгуначнікаў было шмат так вось 33 годзе один чыгуначнік выпадкова заўважыў як у прывезлі на гэтай могілкі і расстрялялі канваіры мінскай турмы слуцкаго епіскапа мікалая шамяцілу гэта той самы шамяціла які служыў у слуцку у свята михайловскім сабо мікалаевскім саборы это той самы шаміціла які быў аднакурснікам рэлігійнага філосафа паула флоренскага ён падтрымаў слуцкае паўстанне ён выступаў за тое каб набажэнства было на беларускай мове і вось ён был расстраляны в 33 годзе на наших лютаранскіх нават гэтых самых лютаранскіх могілках ён нарадзіўся у мікалай шамяцілу в 1877 годзе і менавіта в 1877 годзе на гэтых лютаранскіх могілках у хавалі вильгельма гінденбурга аккурат хотел запытаться тому что э, некая таксама фантастычная гісторыя летні весь город э, так, э, хаваў яго так. потому так, так. что это была кушер які <laughs> які практычна нарадзіў увесь <laughs> гэты горад он прымаў на руки у столькіх людзей і таму людзі былі ему неверагодна ўдзячаны але не толькі яшчэ за яго доктарскія паслугі а яшчэ за тое што ён быў у вельмі і вельмі добрым і шчырым чалавекам ён дапамагал тым э, кому трэба была дапамога ён даваў грошы тым хто не мог хоць іх дзетак маленькіх які нарадзіліся ўтрымаць Крацей плакалі ўсе і рабін і пастар і, і святар над яго магілы. Ну, Гэта быў немец, так я разумею правильно. Так так і прычым калі вы ведаеце славуты цепелін, который калісьці э, першы здаецца ў нямметчанні ўзлецеў, назвался Гінденбург. Гэта все з аднаго як бы вот гэтага роду Гінденбургаў. І больш затое наш такі цудоўны даследчык гістарычнага архіва Стапковскі ён юра ён, э, знайшоў што тут былі пахаваны пасля і нашчадкі э, вильгельма Гінденбурга так э, і яшчэ э, штосьці я хацела А я цяпер даведалася што ёсць чалавек я не магу дакладна назваць пакуль што імёны але зараз вядуцца перамовы з гарадскімі ўладамі каб на лютэранскіх могілках которые цяпер ёсць просто сквером э, каб там быў памятны знак і Э, не только Вильгельму Гинденбургу, а ввогуле там, тому, что тут э, была, что тут были пахаваныя здаецца мінску увогуле э, праблема у нас шмат такія э, былыя могілкі ці можна ввогуле казаць э, так наконт могілк былыя могілкі але ператвораныя ў скверы і парк это вялікая праблема вялікая праблема а яшчэ мне страшэнна крыўна што падчас вот гэтага у шестнацатым годзе будавання э, гэтай вот дарогі былі спілаваныя ну у як мінімум стогадовыя клёны вот яны-то былі дакладнымі сведкамі ўсіх падзеяў якія адбываліся тут яны былі такія прыгожыя гэта просто неверагодна я дакладна ведаю колькі жыву яны заўсёды былі залатымі першага третьяга красавіка кастрычніка гэта ну я, я адмыслова просто заўсёды на гэта зважала яны былі заўсёды залатыя гэта просто цуд яшчэ хочу сказаць что калі ўзрывалі гэтую дарогу то то там павылазіў брук сапраўдны брук той самы ну, брук по-моу раней узрывалі по у дванадцатым годзе калі не памыляюсь я бачыла цяпер у шестнадцатым цяпер это было напэўна апошняе з'яўленне гэтага бруку прычым бруку сярэдзіны 19 стагоддзя а на паверхню То бок ад бруку нічого зараз не засталося не нічога і ад клёнов ну як засталіся ты якія ў глыбіні а гэтыя першыя велізарныя старыя яны не их спілавалі это жахліва это просто жахліва зараз пасадзілі правда маленькія такія кволенькія новыя мажліва праз які нейкі час яны стануць вялікімі але гэта вот это рана просто вялікая рана моя на Вось такія вось у нас ёсць месца літаральскія месца яшчэ вернемся але праз некалькі хвілін нагадаю нумар для смс 9705. гісторыя горада праз гісторыі яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Працягваецца прагулянка па мінску кампаніі з гісторыкам архівістам ольгай бабковай і вось вяртаючыся да бруку, на у нямецкім квартале спецыялісты кажуць маўляў што па бруку што бруку ты вугаль такі своеасаблівы помнік ладу жыцця так самых немцаў якія там жылі ў страдаўнім мінску А як па-бруку можна даведацца пра лад жыцця? Ну па-перша, не толькі немцаў, не толькі немцаў, а Менск был збрукаваны не зараз маю на увазе конкретно про вось гэтае месца можа вам что вядома просто про а. Э, той брук не про той брук я бачыла толькі яго ужо ну ведаеце такі горы як на карціне фрышчахна восьось э, яшчэ бачыла напрыклад на вуліцы роза Лексембург якая была раней матвеевская калі таксама узрывалі асфальт я бачыла як такая праслойка як на торце <laughs> э, брук лежаў як бы такі як, як под спудом таким пятой ну, калі тады у такім разе дысціся ад канкрэтна гэтага квартала калі казаць пра брук як па ім можна даведацца пра лад жыцця людзей Ну я думаю што людзі не хацелі хадзіць по бруду <laughs> і яны у э ладзілі вакол сябе чыстыя месцы по которых То, бог, э, зараз мы імкнемся <laughs> до таго каб все ж таки хоць асабліва такое надвор'е так ну, нас... па... палужаных э, не не не ну там не брук это ввогуле это целая напэўна філасофія цывілізацыя бруку не ведаю былі брукары якія прафесія была брукары у іх на штанах напрыклад былі такія на каленях э, велізарныя на ну как ватныя такія ладкі каб потому что становіцца трэба было на калені і стукаць такой драўлянай штукай авогуле чаму менск был забрукаваны ну і адпаведна і гэтыя кварталы то Таму што з 16 стагоддзя на менскіх заставах там ці як гэтай межы горада быў такі збор, калі чалавек прыязджаў у Менск, ён мусіў прывесці камяні гэта было такое мыта <laughs> гэта трэба было падатак падатак такі так. так а пасля гэта ішло на брукаванне на брукаванне вуліц ось і чамусьці вот еўрапейскіх гарадах брук не замінае сучасныя дні шмат дзе але пры гэтым застаецца традыцыя гэта ну брукаванне ну, так, ну так мы эту традыцыю страцілі у А ці ацалелі нейкія будынкі ў тым раёне, што яшчэ бачылі немцаў? Ці як і з тымі ж могілкамі, як і з дарогай нічого не засталося. Не, я думаю, што старыя дрэвы маглі памятаць. Можа быць, памятае памятала наша ставок такі, які Да, напэўна, ён памятал, яму больш за 100 гадоў мухля наша славутая, якая знаходзіцца каля вуліцы Волаха паміж харкаўскай і волаха харкаўская дарэчы называлася ракаўскі тракт восьось так вот паміж былымі лютэранскай іракаўскім трактам ёсць возера мухля ну возера ставок але непоалёк есть яшчэ одно туды <laughs> по той бок э, вуліцы харкаўскай а наша мухля ёй пей ужо шмат гадоў так і яна тут мажліва паўстала может быть тут калісьці у Э, быў цагляны завод і гэта было такое месца дзе былі кар'еры я не ведаю дакладна але гэта прыродная крыніца і она ніколі не высыхае она бывае больш э, паўнаводнай менш а зараз на ёй хтосьці пасадзіў лілеі дэкаратыўныя гэта вельмі прыгожа э, Чаму называецца мухля я ўвесь час задавалася такім пытанням тому что мухлі насамрэч у менску шмат ну не шмат но яна ёсць і там і там і там але наша мухля ўсё ж такі на напэўна паходзіць ад у памяць ад татарскага князя э, мухлі Таму что татарскі э, род мухляў э, жыў у Мску і я бачыла яго справу радаводную і валодалі землямі в раёне кальвары на вуліцы кальварыйскай вот у гэтых наших месцах Таму мне вельмі хочацца верыць і не толькі мне і сур'ёзныя гісторыкі пра гэта кажуць што быў такі бікір александрович мухля і і вось может быть таму нашыя мухлі тут ёсць і мне гэта вельмі цешыць Мажліва дарэчы во мне таксама ёсць татарскія карані калі заговорілі про назвы часта імёны якімі э, называюць у вуліцы у гарадах не адпавядаюць ні зместу вуліцы ні роду дзейнасці ввогуле ну, так. таго чалавека якім вуліцы названая што тычыцца напрыклад э, вуліцы розы Люксембург наколькі адно другому адпавядае цяпер у Ну, і тады і цяпер ну, па-перша Люксембург жыла ці на прыязджала але там. ну скажем логіка пэўная ёсць все ж таки гэта быў нямецкі квартал і таму в двадцатых годах калі там перайменоўвалі то <laughs> надалі нямецкі ход камуністак але ведаеце мало хто называе роза Люксембург все кажуць ласкава розочка розочка а яшчэ карлачка і гэта таксама увесь час я прынамсі задаюся пытаннем якое дачыненне адзін з заснавальнікаў камуністычнай партыі германії мае да увогуле мінска гэтага района ну толькі таму что это звязано с, с нямецкімі напэўна нейкімі алюзіямі я не магу сказаць фантазіі неверагодная а Э, адзінае што я э, успрымаю гэта менавіта ў такім міфічным ужо ключы то бок розачка то бок карлочка ну, называюць розачка карлочка ага. неяк знікае вось гэты так, э, так, ведаеце а людзі вельмі часта у э, называючы <laughs> любую нейкую адметную мясціну сваім нейкім цёплым імём яны збіваюць вот гэта ці пафасці гэтую ідэалогію палітыку ці штосьці такое і як бы набліжаюць бліжэй да сябе да свайго да свайго вот можа быць там не знаю жытла і менталітэту ну чым здаецца ёсць такія э, раёны такія ўвогуле вуліцы якія э, нават могуць насіць імя якого-небудзь камуністы там яшчэ некага але людзі жывучы доўга яны нават не задумваю не задумваюцца пра гэта а некаторыя просто так выкарцваюць про таго ж волаха ну волаха і волаха uh -huh. і як бы ніхто не, не ўдаецца углыб ввогуле э, самой назвы хаця з іншага боку можа гэта не ёсць добра таму што ўсё ж такі мы павінны ведаць у гонар каго дзеля чаго названа таць іншая вуліц Ну я ведаю мне это мало што дае але як бы у ну часам мы жывімся сваімі ўяўленнямі насамрэч павінна даваць назва э, вуліцы нешта я б я б вуліцы ввогуле называла ну апроч нейкіх там выключных я б все ж таки давала ім назвы адпаведныя там подгорная як раней была цяпер Карла маркс потому что нашла под гару ці скажем там завальная потому что было побач з валом ці прывальная <laughs> ну так карацей, э, так. імёнамі людзей Так, таму што ну, жыццё недасканалае ўрэшце, а, а ландшафты дасканалы і ў нашым раёне не фантастычныя. І вот калі паявіць, што ў нашым раёне раптам зніклі дамы, хай не стая доўга і прыгожыя. А, то мы бы ўбачылі, што наш раён вот гэты самы нямецкая слабада была нямецкі квартал. Ён такі пагорысты, ён такі прыгожы насамрэч. <laughs> Дзівась, то як вы распавядаеце пра гэты раён я прызнаўся можа там пару разоў быў такі в этом раёне не даводзілі але сапраўды такое ўражанне што-нібыта нават не пра мінск распавядаць таму што мы прывыклі ну бальшыня мне здаецца жыхароў мінска вось ёсць праспект і вуліцы вакол праспекта рэч ад нас да праспекта ісці пешу ну 15 хвілін хуткім крокам То бок мы даволі в цэнтры і пры гэтым мы наводчыбу і гэта мне падабаецца вельмі вугле калісьці это была мяжа горада то есть за мяжой горада мы жылі это вот чыгункі ўжо так надалі надалі ну как бы свой такі каларыт гэтаму мястэчку гэтаму нашаму вот месцу а, а я вот ведаеце гэта гэты райончык ён такі тыповы его называюць хрушчовскімі э, забудовамі то то бок я жыву в такім доме все жыццё ў ім пражыла але у вы не уяўляеце наколькі ён зелёны якія тут растуць грушы якія тут раст які тут расце без сюрат хацеў запытацца наконт груш грушу так. таму что там что чаму а я жыву у падбрушы <laughs> таму у як бы саму грушуку я толькі ведаю туды гуляць хаджу але в нашым раёне калісьці это былі хутара то бок наша вуліца лютранская волаха яна паўстала на месцы хутара мядвежана і таму все тыя рэшткі садоў, якія засталіся тут, ну і пасаджаных уже пасля, гэта гэта гэта вось такія мядвежанскія мясціны нет і наш сквер на который у меня в окно глядзіць я кожны раз бачу гэтай фантастычнай хвоі каштаны ліпы это мала мядвежанскі сквер я страшэнна рада што захавалася вот гэта гістарычная назва это просто цутра нею назывался какому-то там влксм ну чамусь ну, <laughs> так, так. да а тут теперь мала мядвежанскі сквер а страшно сказать я памятаю этот хутор я памятаю деда который сядзе уплыл корзины уже дом наш стаяў а яшчэ рэшткі гэтага хутара заставаліся а пасля это была хутара пасля вёска то бок я гэта памятаю ха-ха-ха восьось Дарэчы апошнія гады грушука э, увесь час э, хаця вы кажаце пра падбруша грушу калі за кранямі грушуку э, фігурую увесь час у, у скандалах у прэсе Праўда Ну я маю на увазе што людзі змагаюцца за... грушука ўжо так. страчана это мы ўжо пачынаем змагацца люди абараняются як могуць але гэта не дапамагае Як вы лічыце у 21 стагоддзі і ў звязку з тым што мінск ж таки разрастаецца і людзей з'яўляецца больш ці варта было б пакінуць грушацца ўсё як ёсць ці ўсё ж э, час даваць раёна нова нейкае абліч грушука на жаль ужо страчаная яна ўжо застроеных марачосамі яна змянілася непазнавальная на хутчэй нагадвае кіты лос-анджелес я там не была ну ну нешта падобнае і гэта ўжо наступае як бы і вот на гэты наш нямецкі квартал я ўвогуле лічу злачынствам абсалютна э, таким ці, не цывілізаваным а калі э, з нейкай традыцыі а А, просто ее не велююць і, і на яе месцы просто будуюць э, скажем аля зручнае жытло то бок панатыкаць зараз в наш гэты квартал хмарачосаў так ну гэта страціць э, э, все что толькі можна па-першае вырубка будзе тотальная зялёная всей гэтай фантастычнай зоны э, але безумоўна людям трэба паляпшаць жытло я не супраць ведаце ты у той же час напрыклад э, калі э, едзеш у вільні па э, вуліцы кальварю калі не памыляюся то там стаяць вось гэтыя баракі як былі ну неяк былі але у грушаўцы mm -hmm. былі гэтыя двухпавярховыя баракі э, стаяць баракі і адна павярху ну, mm -hmm. домік аднапавярховыя на вуліцы кальварю у вільні mm -hmm. і ніхто іх не зносіць Я... І такім чынам прасуджваецца гісторыя таксама горка. Я думаю, што тыя двухпавярховыя домікі, которые такім горкім метадам его назвалі горкаўскі метад будаваліся в 50-х годах сіламі самих же жыхароў. Я думаю, людзі там, жывуць не вельмі добрых умовах. Але на, эти, на гэтых месцах можна зрабіць э, невялікі двух-трох, ну, нейкі катэджнага тыпу э, гарадок. Э, ну, каб захаваць вот гэтую нізкую пастройку, каб не, не, не руйнаваць цудоўныя моцныя цагляны трохпавярховыя дамы, якія на вуліцы каржа, на вуліцы хмелеўскага стаяць. Э, бо яны, яны сапраўды вельмі прытульныя вельмі у них высокія столі яны павінны быць цёплымі таму што это цагляныя дамы гэтыя дамы э, лепш там за нейкія там ну я не ведаю я, я не уяўляю калі на гэтым месцы будуць просто стаяць э, шмат шмат пад'ездныя там там 20павярх ну, не тычыцца ваша маршруту але просто раз uh -huh. про гэта загаварылі на э, месцы э, турмы на на вуліцы каліварыйскай так. вось гэтыя гмах якія паўсталі вы як вы да гэтага ставіцеся ну я памятаю гэтую турму я дарэчы так <laughs> не дал ну, просто ну і смеяться тут не трэба я думаю что там пакутавалі людзі на так ось а з другого боку дарэчы был кінотэатр по-моему назывался нёман я не памятаю он был драўляны он згарэл там рыпела 13 э, в 13 шэрагу 13 месца вось і у ну я не ведаю пабачыла такі бела-зялёныя как маім цяпер уяўленні я бы там не хацела жыць я жыву в хрышшоўскам доме правда пасля капремонта него такія лімонныя галбцы колера лімоннага это добра вакол яго вельмі шмат зеляніны і я бы не хацела адтуль з'язджаць Але зараз крыху э, у нас яшчэ ёсць адзін пункт у маршруце гэта няміга ведаю што маеце поэт пра татарскія гароды але што што гэта за такі татарскія гароды ўвогуле я не могу дакладна сказаць што гэта за татарскія гароды все пра гэта ведаюць яны былі недзе там там дзе цяпер э, палац спорта так э, ну недзе в тых раёнах бо там жа і мечэт і там і рэштка вельмі невялічкі фрагмент э, могілак э, татарскіх я толькі распавяду один фрагмент звязаны з нямігай і з татарамі як аднойчы стаяла я на на пагор каля крамы алеся вот не ведаю есть она там теперь напэўна няма ну, ну так Вось я просто стаю а вельмі часто так здараецца калі ты пра штосьці думаешь то неяк людзі ну адказваюць табе на гэтае пытанне ці штосьці а этот пра менск нешта пісала і стаю так мройно углядаюся ў бок вот якраз былых татарскіх агародаў а тут а, чалавек да меня такі падыходзіць і кажа ну А ці ведаеце вы, што вот там былі татарскія гароды, я крю ведаю. Я говорю, вы татарин? Говорит, нет, нет, я не татарин. Я говорю, откуль вы ведаете? Он говорит, а, мои батьки их вельми не любили. Я говорю, чаму? Потому что я вельми не люблю ксено проявы ксенофобии, а не якой. А, и он говорит, а, потому что у их... Іх цыбуля на гародах была от такая а у нас <laughs> вот такая это вельмі красамоўна але я больше хотела калі мы кажам про немігу распавесці про тое калі з нашага райончыка выходзіш вось на немігу і пачынаеш такую хаду от э, музычнага тэатра як бы да то першы дом который там стаіць і который я страшэнна люблю гэта такі жоўты амаль памаранчавы дом на мяснікова ён самы стары напэўна дом в гэтым квартале а, і калісьці вот старажылы і людзі які... кідаюць, так? да да да да там калісьці была такая вельмі цікавая адметная рэч там быў балкон на а на яго не было выхада не было дзвераў уяўляеце сабе то бы краткі вісяць на сцяне танкаваны а выхаду няма то есть калісьці он мажліва быў пасля там его зарабілі і вот такая вот рамачка гэтая балконная а, і все і, і, і, это так цікава і вот я памятаю як мы аднойчы с міхалам непадыставам светлай памяці фантастычным міхалам праязджалі міма на аўтобусе он кажа а ці ведаеш ты про гэты дом то про его отметность. Я говорю, конечно, тут не было <laughs> дверь на балкон. Это... И он, конечно, это ведал и ценил. А еще хочу сказать, что в этом доме Калисти, коли мой тата был маленький, и они жили на Карла Маркса. <laughs> Я не сказала Карла Марла, пробачьте. Вось. Ну, чему все так называют? <laughs> Да? Розочка, э, Карлочка, Карла Марла. Его можно называть и, и, и, и, и улицей Маркеса, и еще Петра Марцева, потому что он так любил там сидеть в нее кафе. Вось. И так вось, и он был малым и засунул в нос скурки от... Э, ну, что если засунул в нос? И он начал распухать. И моя бабуля побегла, тут была поликлиника, ему вот в этом доме доставали <laughs> пинцетом эти гэтыя штуки шкодніцкія як бы з носу Вось а пасля там был кардыалагічны цэнтр дзе мой тата таксама хадзіў і лекаваўся Краці у меня з гэтым домам звязана вельмі вельмі шмат. Але пойдзем далей таму што час прыспешвае зробім паузу пасля чаго вернемся да прагулянкі па-мінску з ольгай бабковай. Угу. беларуская брукаванка гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў нагадую што шпацыравалі па-мінску сёння ў кампаніі з ольгай бабковай маршрут пройдзены там што часу застаецца мала Ау. а ў мяне ёсць яшчэ колькі пытанняў які не тычыцца гэтага маршруту хаця э, магчыма давядзецца зноў да яго вярнуцца ведаю што на гэтае пытанне вы неяк адказвалі але адказвалі ў дачыненні непасрэдна да таго раёна пра які мы сёння размаўлялі мне хацелася б зараз сфокусавацца на мінску ўвогуле адысціся крыху ад непасрэдна э, района чым для вас пахне мінск альбо з якім пахам асацыюецца ці ўсё роўна ў раёнце <laughs> э, ну непрыемна ён не пахне <laughs> не ведаю часам кавай часам бітумам. Не люблю пах піцы, калі праходзіш мімо там ты такая смурод просто бывае, калі там штосьці ад нейкіх кухняў. Больш далікатнай коле ну пахі такіх хочацца гастранамічныя часам сухой лістоты вам трэба парыжці у рым там далікатныя <laughs> пахі вам ну. таксама па-рознаму бывае па-рознаму думаю думаю па-рознаму от мне пахне ўвосень я думаю пах лістоты восеньска ён перабівае ўсе астатнія пахі і дарэчы можна я распавяду пра адну таямніцу мінскую яна меня так у меня няма на яе адказу это для мяне просто загадка она звязана з лістотай аднойчы э, ўжо недзе ў лістападзе калі практычна все лісты аблетаюць збольшага так я ішла по праспекце э, ну скажем так насупраць жоўтага будынку кДБ по другім баку іду от васильков вот гэтых да там той бок гляджу <coughs> гляджу значыць под ногі і весь тротуар усыпаны маленькімі э, дубовымі лісцікамі іх там было безліч на я праходжу далей яны сканчаюцца недзе ну пасля аптэкі там недзе да ну уже там каля старога менску их уже менш ніякіх дубоў на праспекце ну, так, не расце няма. за дамамі скажем ну во, во дварах там за праспектам там дубы таксама не растуць там другі дрэвы растуць адкуль дубовыя лісцікі на праспекце больш за тое это задача меня такая вельмі яна подумала можа праехал нейкі из ну з машыны там напрыклад недзе <laughs> у чомыслі свого <laughs> дубовым гай <laughs> змялі пасля по праспекце везлі і ветер здзьму але недзе праз полгады ужо снег ляжаў я ішла і распавядала гэтую гісторыю сваёй сяброўцы потом мы бах паглядзелі на на <laughs> на зямлю я побачыла там дубовыя лісточки их э, было не так шмат некіе таямнічы э, лісточки якія э, вслед за вами не ведаю по мінску <laughs> это <laughs> загадка я уже там выказала такую метафору что они там с пагонаў взлетаюць але адкуль там дубовыя лісточки на проспекте уже так. добра что застаецца таямніца і будет хай а ёсць нейкія месцы мінску які стараецеся абыходзіць напэўна там дзе руйнуюць там дзе тырчаць вось ну, вот нейкі арматуры дзе старыя так нас паўсюль ну, вот і абыходжу а помніка каму ці чаму на вашу думку мінску не хапае ну, зразумела што іх вельмі шмат не хапае ну, я уже казала что для меня все ж такі вот такі ну такія антропоморф <laughs> как бы чалавечае не самае можа быць важнае я не ведаю ведаю ну добра тады пакінем без адказу ну просто я б літаратурным героем можа быць рабіла персонажам напрыклад героем героем э, Масея кульбака зельманцы у вось гэтая сямейка сядзіць такая вот габрайская габрэйская вот гэтым мястэч в тым месцы дзе она уже лакалізавана дзе гэта магло быць ну штосьці такое каб яно мела нейкую культурную адсылку э, і да горада і да традыцыі которые тут панавалі ну вот штосьці такое напрыклад А ну не буду напэўна <laughs> разгадваць гэтага цудоўнага чалавека які заўсёды все ведалі дзе он у п'є каву, наприклад, у якім месцы. Пасля яго не стала, чаму бы вот зараз не пасадзіць яго там за столікам з гэтай каменнай філіжаначкай кавы. Ну неяк вы так гэта. <laughs> ну, ну мне не хочацца ўжо ні рагнеда мне не, не скажам то бок ну не ведаю мне вельмі падабаюцца хохлікі у вроцлаве але капіваць <laughs> не варта трэба сваё знаходзіць ну вось <laughs> апошняе пытанне что для вас з мінску знікла просто бесследна і гэтага шкада да шмат шмат чаго <laughs> шмат чаго но іншая справа что тое что паўстае то тое што паўстае ну яно таксама жыве то бок я не такі вот ужо кансерватор который все новое адмаўляе зусім мне мне вельмі падабаецца шмат што новага в менску што мне безумна склада гэта канешне ну вот калі кропачна <laughs> сказаць гэта старой электрастанцыі якая стаяла на праспекцыі цяпер стаіць гэтая пачвара страшэнная якая змяніла просто у выгляд нашага ампірнага праспекта. Э, справа ў тым, што у гэтай электрастанцыі, э, которую пабудаваў Чапскі ну яго часы я маю на увазе это ўжо гісторыя ведаеце меня туды маці вадзіла на выставу кветак которые там ладзіліся э, вот э, в 70-х 80-х годах я уже не памятаю э, уяўляецца гэты будынак был выкарыстаны под э, штогадовыя выставы кветак і гэтыя кветкі там былі фантастычныя это былі розны... будынку так так, так. напэўна ну, гэта было напрыканцы лета калі вот уже было такі э, раскошы такая ось по э, і яны былі такія неверагодныя такія спалучэнні это не просто былі вот э, букеты пастаўлены гэта былі кампазіцыі это было вельмі прыгожа і здаецца такое годнае выкарыстанне такога прыгожага і адметнага будынку для таких цікавых прыгожых рэчаў э, трэба каб было менш э, вот пошласці а было больш прыгожага вот эта задача задача для горада калі ты годна жыць у гэтым горадзе дзецям так часта ў гэтай перадачы ўзгадваем старую электрастанцыю что так не то каб верыцца але так здаецца што нешта здарыцца і нейкім чынам на зноў там паўстане хаця натуральна гэтага ўжо шкада але не ну, будзе да. Дякую вам вялікі за экскурсію па сваім мінску мне застаецца нагадаць што сёння гулялі па сталіцы ў кампаніі з гісторыкам архівістам літаратарам загадчыкам літаратурна драматургічнай часткі нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя янкі купалы ольгай бабковай Дякуй як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы так і з успамінаў жыхароў складаецца гісторыя і горада кожны панядзелак а 21 гадзіне віталь краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі У перадачы мінская брукаванка.